min sayyi'ati amanina, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat littafin da abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke koyar da mu na dubba irin na addinin musulunci idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na 753 a ƙarshen babi na 360 babu du'a'i idan baƙiyar filufin lai a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na gabansa shi ne babi na 321 a farkon hadisi na 754 ƙalin imamul bukhari babu ƙaunar rajili fulanun ja'adun aswadun auɗawilun ƙasirun Iridu siffa wala yuridul ghiba wannan babi zai karantar da mu fadar mutum mutum ya ce fulanun ja'adu wane yana da murɗaɗɗiyar suma shine ja'adu aswadin ko ya ce wane baƙi ne auɗa wilin ko wane dogo ne kasirin kowa na gajere ne amma yuridu siffa yana nufin siffanta mutunan nan ne don a gane shi wala yuridu giba ba yana nufin giba ba ba yana nufin gulma ba to ina hukuncin wannan a musulunci imamul bukhari idan ba manta ba a baya ya mana babi akan abin da ya shafi algiba ne yi da wani ko gulma to a nan kuma sai imamul bukari ya zo ya babi don ya tace mana waɗansu kalamai wanda a zahirinsu giba ne amma ba sa ɗaukar hukuncin giba daga ciki akwai abin da ya ƙulla babi a nan shi cewa a cewa ne yana da su suma kowa da dogo ne ko gajere ne ko baƙi ne ko da shi wannan mutumin baya son a ce masa haka mutumin baya son a siffanta shi da wannan siffar to amma shi kuma ya yi ne da nufin ya siffanta shi ba yana faɗa ba ne ba da nufin yi ba, to bai musulunci ya ce akan irin wannan siffantawa ɗin za mu ji amsa a cikin wannan babi قال الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم ابن الحسين الجفاري أنه سمع أبا رهم wa kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya uhu tahta shajara yaqulu gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama gazwata tabuk numtu laylatan bil akhdar fasirtu qariban minhu fa'ulƙiya alainan nu'as faɗa fiktu astaƙizu ko astaiqizu wa qaddana rahilati min rahilatihi fayufzi'uni dunuha khashyata an tusiba rijlahu faɗa gars u uakhiru rahilati hatta ni aini ba'd al-layl fazahamat rahilati rahilata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijiluhu fil gharzi fa asabtu rijilahu falam astayqiz illa bi qawlihi his hasi fa qultu ya rasulullahi astaghfir li fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sir fatafika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yas'aluni amman takhallafa min bani gifarin fa'ukhbirahu faƙala wa huwa ya ni. ma fa'alan na farin humuru abdiwalu afidaɗu faƙala fahaddastuhu bi takallufihim na'am ila akirar hadis wannan hadisin an karɓo shi daga ibn shahab az-zuhri yake cewa akhbarani ibn akhi abi ruhumin dan dan uwana wanda ake ce ma abu ruhumin shine kulsum ibn al-husayn ya bani labari al-gifari annahu sami'a aba ruhumin ya jiyo a baruhumin babansa kenan to shi a baruhumin dinnan sai aka ce wa kana min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alladina baya uhu ta hata shajara wanda yana cikin sahabbai wanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a ƙarƙashin itaciya dinnan wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labari a suratul fatih abinda ya faru har suka yi mubaya'a din to shi wannan Abu Ruhumin yana cikin su shi wannan sahabi marwayacin wannan hadisi Abu Ruhumin malaman tarihi suna cewa aslama ba'da qudumin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madina yana daga cikin mutanen Madina ko ko mutanen Kiffar to ya karbi musulunci ne bayan manzan Allah ya dawo madina a lokacin ya karbi musulunci wa shahida uhud ya ji yakin uhud wa rumiya bi sahamin fi naharhi a yakin uhud ne aka cakai da takobi ko da kibiya a nan kirjinsa faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faja a rasulullahi manzan Allah ya zo fa basaka alaihi ya zara wannan cibiyar sai ya masu tofi a wurin sai wurin ya warke nan take to an ce lam ya zala abu ruhumin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati yagzu ma'ahu idza gaza to tun nan ya lazimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk yakin da manzan Allah zai fita yakan fita tare da shi a gida kuma suna tare kullun to wannan shine abu ruhumin sahabi ne ya je yakin uhud da kuma yakin tamuka kamar yadda za mu iya gani a wannan ruwayar to ya ce yake ce mana shi abu ruhumin ɗin ya ƙuli yana cewa ga zautu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gazuwata tabuk ya ce na je yakin tabuka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fanumtun lailatan bil to ana cikin halin tafiya ko kuma akan hanyar sadawowa sun yada zango da daddare a wani wuri da ake ce ma akhdar sai sau kwana a wannan wurin al'akhdar ismu makan sunan wuri ne an ce wani dutse ne a ɗa'ifa yake jabalin bit ɗa'if wani dutse ne a cikin ƙasar ɗa'ifa yake wa mawaɗi'u kafiratun a jami'a wa arabiya in aka ce al'akhdar a larabci to wurin da ake samun larabawa da wanda ba larabawa ba a haɗe a wuri guda shi ake ce ma akhdar mun gane to lurin da ake don za a ga waɗansu wuraren suna bin yanayi kamar da hausa ne in ka ji an ce zango to asalin wurin zango ne na matafiya in matafiya sun zo ana buranci wurin to da haka da haka sai gari ya tashi a haka sai a dinga ce masu zango to in aka ce al'akhdar da larabci suka ce garin da akwai ajamawa akwai larabawa a garwaye suna zaune in an ce ajamawa ana nufin wanda ba larabawa ba to manzan allah ya sabka a wannan wuri a lokacin da za a tafi yakin tabuka sun kwana a wuri fasirtu kariban minhu ya ce bayan an farka an ci gaba da tafiya na yi tafiya kusa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne fasirtu ƙariban minku ya yi tafiya ma'ana ga abin hawan manzan Allah ga shi kuma abin hawansa suna tafiya a jere fa'ulkiya alainan nu'as ya ce to kawai sai gyangyaɗi ya dinga kama su ana tafiyan nan sai gyangyaɗi ya dinga kama su shi ya sanya a ruwayar ibn hisham cewa alƙalla sai allah jifo mana gyangyaɗi ko bacci domin an kwana yanzu kuma an tashi an ci gaba da tafiya amma baccin har yanzu bai suke su sai suna tafiya gyangyaɗi na fisgarsu sai suna farkawa fada fito asta ya kizu wa ƙaddanin rahilati min rahilati ya ce tuwon lokaci idan yana bacci zai sake ayi linzamin ko ko aka tun da raƙumi ne to sai ya tafi kamar zai haɗe da raƙumin manzan Allah sallallahu alaihi sai ya farka da ya farka kuma sai ya fisgo shi ya raba shi da raƙumin manzan Allah ɗin sai ya matsa daga wurin shi haka ya ce haka aka dinga wannan tafiya faɗa fada fiktu astaiqizu duk lokacin da na farka wa qaddana rahilati min rahilati sai an ga taguwa ta ko abin hawa na ya kusa haɗewa da abin hawan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fayufzi'uni dunuwaha ce to duk lokacin da naga sun kusa haɗe dinnan sai abin yana ban tsoro saboda ni khashiyata an ba rijilahu filgarzi Ya ce domin yana jin tsoron kada karfan abin da ake takawa dinnan ya sunan shi eh, wannan za a hau doki kora akwai abin takawa ko shi ne da kafa eh, ya suna na raƙumi to likafa na doki ne raƙumi ma ana samun shi ko? a ba sirri ba wanda ake ta ana samun raƙumi shi? shi raƙumi bai da shi a waɗansu suna samun shi kamar su larabawan lokaci suna samun shi shi ne alanci to sai na ƙarfe ne sun ce wanda aka yi da fata shi abin takawar ko na fata ko na katako a wancan lokacin shi ne ake ce ma wannan ya sunan shi algararsu to sai ya ce yana jin tsoron a wannan lokacin warijinuhu filgaris kafar manzan allah tana cikin wannan abin da kafa ɗinnan sabtu rijilahu to ya ce yana cikin tafiyan nan sai abin dokinsa abin raƙuminsa kai sai ya karci kafar manzan Allah tun da kaga ai suna haɗewa ku to sai ya karci kafar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine fa asabtu rijlahu falam astayqiz illa bi qawlihi hasi yace bai farka ba da lokacin bacci ya kwasa ashe sun haɗe raƙuma har karfan likafar dokin su ta karci kafar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙwarinsa a wata raya kuma an ce yana sanye da waɗansu takalma ne su suka karci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ji zafin karce sai ya ce hasi. wannan kalma ce wadda suke faɗa alama ce ta motsin rai idan mutum ya shiga wani yanayi wanda ya ji zafin wani abu mun gane sai ya ce hasi. da hausa ma muna da irin waɗannan kalmomin suka ce sautin kal'ani alladhi yukhrijuhu almuta'allim shi shine irin kara ne haka ko alama ce ta motsi rai wanda ya ji wani zafin wani abu sai ya faɗe shi kamar da hausa ana cewa wai ko ina Yau, ko kai ko wash ko wani abu kamar haka na to irin haka ne ita wannan kalmar take sai manzo Allah ya ce haka alamar ya ji zafi to wannan kalmar da ya faɗa ita ta farkar da shi wannan mutumin mun gane eh, sai sai ya faɗi wannan kalmar shi manzan Allah to sai wannan mutum ya sai abu ruhumin sai ya farka yana farkawa da ya ga abin da ya faru ya ce faƙuntu sai na ce ya rasu da lahiya manzan Allah li, ka roƙa ma Allah gafara saboda ai ya ji wa manzan Allah rauni sai ce a roƙa masa gafara yana ganin kamar ya yi laifi fa qala sallallahu alaihi wasallam sir madalla ce kai mu je kawai mu ci gaba da tafiya fada fiƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni an manta takhallafa min bani gifar da ya ce mu ci gaba da tafiya kawai sai ma manzan Allah ya dinga tambayar shi suwa ne ne ba su zo wannan yaƙi ba a cikin mutanen garinku ɗan banu gifar suwa ne ne ba su zo ba mun gane manzala ya shigo da shi hira ne don ya samu natsuwa kada ya samu damuwa da ya ji masa rauni yanzu ya ce a roƙi gafara an ce ba komai a cigaba da tafiya to kaga aka cigaba da tafiya zuciya za ta ta wasu wasi shin anya manzan allah ya yafe mani ko anya ban yi laifi ba a wata ruwa ba sai yana jin tsoron kada a sabkar da aya ba a kan shi to sai manzan allah ya jawo shi yana ta hira da shi kaga wannan zai dan sanya ya samu natsuwa ya ji ba komai kenan sai banzan Allah ya tambaye shi an manta kallafa min bani gifar cewa da wane ne da wane ne wanda bai zo wannan yakin bana cikin mutanen garin ku yan banu gifar musa yakin ta buka ba a cire ba kowa ba an ce kowa ya fito to waɗansu ba su je ba sai manzan Allah ke tambaye shi ya ce fa uku biruhu ni kuma sai ina ba shi labari da wane da wane da wane ba su zo ba faƙala wa huwa ya tsaluni can manzan allah ya ce alhali yana tambaya ta sai ya ce ma fa'alan na farul humuru a ɗiwalu a faɗaɗu ƙala fahaddastuhu bi lufuhim. sai manzan allah ya tambaye shi ya ce ma fa'alan na faru mai waɗannan mutane annafar tawaga ta mutane wanda ba su kai goma ba amma sun wuce uku to manzan Allah ya san wata jama'a ta mutanen garinsu sai ya ayyana su ya ce su suna ina shi ne manzan Allah ce ma fa'alan na farnu mai waɗannan mutanen suka aikata alhumru jajayen mutanen nan a addiwal masu tsawo a fiɗaɗu wanda ba gashi a fiɗaɗu shi ne wanda ba da gashi a nan abin gare shi a kuncinsa baya da gemu kenan sai irin nan karshen haba wani za a gabai da gashi ko ina sai nan karshen haba sai ga dan gashi ya fito to irin waɗannan mutane su ake ce ma afidan Ka nan manzan Allah siffanta sai yake amma kila wani inda za a ce mai dogo ba zai ji daɗi ba inda za a ce masa asidadu ba zai ji daɗi ba mazala ce ina mutanen nan yan nafar ɗin nan wanda ba su kai su goma ba waɗansu jajayen mutane ɗin nan masu tsawo wanda dukkaninsu ba gashi a kuncinsu sai ɗan kaɗan a nan ƙarshen haɓa ƙala ya ce hu bi takallukuhim ya ce na faɗa wa manzan Allah cewa e waɗannan ba su zo ba kaga suna ce wanda ba su zo ba ƙala sai manzan Allah ya ce fama fa'ala sudu alji'ad alƙisar alladina lahum na'amun bi shabakati sharakin ya ce to kuma yana waɗannan mutanen su kuma mai suka aikata waɗansu baƙaƙen mutane aljihad masu murɗaɗɗen gashi alƙisar 'yan gajeru allabina lahum na'amun wanda suna da dabbobin ni'ima bi shabakati sharakin a wani wuri da ake ce ma shabakati sharakin wanda Allah ya faɗi sunan wurin mun gane sai suka ce maudu'un bilhijaz wani wuri ne a cikin ƙasar hijaz yake ya ce to su waɗannan mutanen nan su kuma mai suka aikata fata zakar tuhum fi bane gifar to shi a lokacin da manzan allah ya faɗa mai su ya ɗauka cikin mutanensa ne 'yan bani gifar da aka sai yana tsaya yana tunanin suwa ne ne a cikin mutanensu na banigifar. gifar falam azkurhum sai na kasa tunato su ya sai kasa gane ko suwa ne ne hatta zakar annahum rahabun min aslam har sai da manzan Allah ya ambata mai cewa a waɗannan fi ba 'yan garinku ba ne ba su wani tawaga ne na waɗansu mutane min aslam wanda sun fito da ƙabilar banu aslam faƙultu ya lullu ce sai na ce ya manzan Allah ika min aslam waɗannan 'ya'yan banu aslam ne manzan Allah ba zan iya sanin halin da suke ciki ba ko sun zo ko ba su zo ba 'yan garin ba ne ba mun gane ƙada sai ya ce fama yamnau ula'ika shi ne ya takhallafu an ya hamila alaba irin min iblihi imra'an da shi fi sabilillah sai manzo Allah ce a ah, to su waɗannan wanda ba su zo ba fa ma a ahad ula'ika me ya hana ɗaya daga cikinsu shi ne ya takhallafu lokacin da ya san ba zai zo yaƙi ba an ya hamila alaba irin min iblihi ya ɗora wani mutum daga cikin mutane a kan raƙuminsa na shiɗan wanda yake da nishaɗin tafiya yaƙi fi sabi domin Allah abinda manzan Allah yake nufi to da suka san ba za su taiba. Aida ai da sun kawo gudunmuwar raƙuminsu sai a samu wani musulmi wanda shi kuma bai da raƙumi sai a ce ya hau ya tafi ce ai da sun yi haka manzan Allah ya ce haka mun gane ya ce fa'in na a ahali alayya an ya takallafa anni almuhajiruna min quraishin wal wa gifarun wa aslama wa aslamu sai manzo Allah ce fa inna lalle yadda al'amari yake a azza ahali alayya an ya takallafa wanda rashin zuwan siyaki ya fi man ciwo su ne muhajirun min ƙurashin a samu cikin ƙuraisha wani mahajir yaƙi zuwa yaƙi wannan zai mun ciwo sama da kowa wal ansar sai kuma mutanen madina wa gifarun sai mutanen gifar wa aslam sai mutanen banu aslam wanda ala ce a cikin ƙabilin nan duka waɗannan su ne in an ce mun ba su je yaƙi ba zan fi jin ciwo saboda su waɗannan suna kusa da manzon allah sallallahu alaihi mun fahimta to muhallin shahidin mu dai a cikin wannan hadisin shine waɗannan sufofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata na waɗannan mutanen kun ga kenan in an tafi akan wannan to babu laifi idan an faɗi mutum amma ana nufin siffantawa kun ga shi wannan mutunan ai manzon Allah ya ba da siffofinsu ne dan mutunan ya gane su wane ne ba ya faɗa bane ba da nufin yin giba mun fahimta to wannan shine a takeice sai dai hadisin hadisi ne da fi, saboda fi isnadihi abi akhi abi ruhumin ibn akhi abi ruhumin idan kun duba hadisin wani ne malamin ibn shahabin, a malamin ibn shahabin ya ce akhbarani ibn akhi abi ruhumin haka ya fada to shi wannan malam wannan mutunan ƙali ibn hajjarin ibn hajjarin ya yi magana a kan ya ce makbulin min yuki zuhuri mina thalitha aimin min dabaqatil mina tabiina wa zahabi zahabi la farra da anhu a zuhuri. to saboda shi wannan marwacin ne malaman hadisi suka ainihin na hadisin saboda shi ba a san shirawi ne majhul mun gane abinda ibn hajarin kawai ya faɗa a kansa ya ce min shuyuki zuhuri mina thalitha yana daga cikin malaman imamu zuhuri a cikin tabi'ai a katin wusta mina tabi'i da kenan to wanda su kuma dole akwai bukatar a san kowa ne ne to jahala tashi shi ya sanya sai malaman hadisi suka ce hadisin yana da rauni قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا حماد ابن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو الأشيرة ba da khala in ba saba ilaihi faƙultu lahu faƙala inna laha la yuhibbul fahisha almutafahish wannan hadisin an karɓo shi daga aisha uwar muminai allah ya ƙara mata yarda aisha ta ce ista'adana rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi izinin shigowa wajen manzan allah ya yi sallama ya nemi izini san ana sallama ana neman izini to ya yi sallama bayan karba mai sai ya nemi izinin shiga faƙali sai banzan allah ya ce amma kafin ya shigo kafin ya shigo sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutunan wanda aka ce ya nemi izini waɗansu malamai sun ce uyaina ne ibn hisnin alfuzariyu haka waɗansu malamai suka fada waɗansu kuma suka ce a makarama ibin naufal ne makarama ibin naufal to ko ma dai wani ne a cikinsu da ya nemi izinin shiga to kafin ya shiga sai manzan allah ya ce bi isa akul ashira bi isa akul ashira ya ce wannan mutu ne wanda yake sallama fitar da shi a cikin danginsa shi ne bisa akul ashira Tar da shi a cikin danginsa ma'ana a cikin danginsa baya da salaha mun gane haka manzan Allah ya faɗi shi to ka gane manzan Allah ya faɗi siffar shi wanda kuma shi ba zai ji daɗi ba misali idan an faɗa a gaban shi shi ne muhallin shahid ɗin ma da kala amma da ya shigo kuma in ba sata ilaihi sai manzan Allah ya saka mai fuska bai nuna mutunan banza ba ne ba ko bai da salaha sai manzan Allah ya saka mai fuska kuma aka yi magana ya yi bayanin da ya kawo shi ya tafi mun gane to faƙulci lahu aisha ta ce sai na ce masa yo manzan Allah shi wannan mutum ne ya shigo kuma kai ga abin da ka ci, kuma ya shigo kuma ka amshe shi hannu bibiyu ya haka sai manza Allah ya ce masa ya ce ma Aisha a matsayin amsarta ya ce inna Allah la yuhibbul fahish Allah baya son alfasha almutafahish haka baya son mai yada alfasha mun gane kenan a faɗi haka kuma a gaban shi mine ne alfasha ne kenan manzan Allah ya faɗi waccan magana ne don a gane kowa ne ne mun gane suna haka idan an ba da siffa ana san a siffanta mutum ba ana nufin giba ba babu laifi a musulunci amma fahimta duk da shi isnadin wannan hadisin isnadin ba matanin ba to isnadin bai inganta ba inna wannan ruwaya ta cin al'adabul mufrat saboda akwai muhammad ibn amru ibn alkama kun shi muhammad ibn amru haddasa musa ƙala haddasa hamadu ibn salama sai ya ce an muhammad ibn amru daga muhammad ibn amru ibn alkama. ibn hajjarin ya yi magana a kansa ya ce dukun mutum ne mai gaskiya amma lahu auhamu sai dai yana da wahami wahami shine aksul faham yana da raunin fahimta wani lokaci zai dauki hadisin wani gida wata makaranta sai ya kai wata makaranta ko wani abu kama haka nan mun gane to saboda shine muhammad ibn amru malamai suka ce hadisin wannan isnadin bai inganta ba amma akwai ruwayan nan a cikin sayar bukhari da kuma sayar muslim wadda ce ba da wannan labarin a cikin as a cikin asai haini abinda manzan Allah ya ce cewa yi wa isa ibn ashira nan kaga ya ce aka yi bi isa akul ashira to a can isa wa isa ibn ashira ya ce haka dan kuma ruwaya ta zo a cikin hu musulun mun gane to kagacin tunda yana cikin bukhari yana cikin bukari da muslim amma ba da wannan lafazin ba da wani lafazi labarin ana iya cewa ya inganta sai dai matanin da ya zo da labarin a nan cikin al'adabul mufrad shi ne bai inganta ba alal bukari addasana muhammad ibn kafirin kala akbara sufiyanu kala haddathani abdurrahman an ilkasimi an aisha ta anha adha kalat istadanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saudatu lailata jam'in wa kanat imra'atan faqilatan thabitat hijira farko da aka yi habasha aka fara zuwa aiko to ta tafi tare da mijinta sun musulunta tun lokacin sun yi hijira sun tafi can to a can mijinta ya rasu wahiya ma'ahu tana tare da shi to lokacin da mijinta ya rasu sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan rasuwar khadija aslamat kadiman bi makata ta musulunta tun farko farkon musulunci walamma a sannat hamman nabi sallallahu alaihi wasallam bi talaqiya fawahabat yawmaha li aisha wa qalat ahabbu an yaba afani allahu yau mace zaujen laka lokacin da girma ya kama ta tsufa an ce manzan allah ya yi nufin ya saki ya rabu da ita to sai ta ga alamun haka sai ta ce wa manzan allah a ita ba sai a rabu da ita ba ita za ta iya haƙura da rabon kwananta da komai ta ɗauka mata ba aisha amma tana son manzan Allah ya barta a cikin matansa domin tana so a gobe kiyama ta tashi cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzan Allah ya mata haka sai ya dauki kwananta sai ya ba Aisha da haka idan manzan Allah yana rabon kwana in ya zo kwanan Aisha zai mata kwana ranar da kwanan saudat ya zo bai zuwa ɗakin sauda sai ya tafi ɗakin Aisha mun gane haka manzan Allah ya shi har ma ranar da manzan Allah ya rasu Aisha tana cikin abin da take alfahari da shi cewa manzan Allah ya rasu a ɗakinta ya rasu a hannunta sannan kuma ya rasu a kwanan da nata ne ba na sauda ba tana alfahari da wannan <laughs> mun gane aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallama tana cewa ta ce tana cewa babu wata mata wadda take so ta kasance tare da ita kamar saudat mun gane haka aisha tana mata wannan yaban mace ce mai kyawun ɗabi'u mai halaye na kwarai-kwarai da gaske to ita sauda nan ta nemi izini ista'adana da rasulallah sallallahu alaihi wasallama ta nemi izini wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama lailata jam'in a daren musdalifa shi ne lailata jam'in mun gane idan an taho daga arfa ranar tara ga wata ina ake zuwa sai a ce musdalifa a nan za a kwana za a haɗa magrib da isha'i a musdalifa da kiran sallah ɗaya da iƙama biyu idan gari ya waye za a yi sallar asuba in an yi sallar asuba sai a je wani wuri da ake ce mash'aril haram sai a dakata a nan wurin a yi ta ambatan allah ana azkar har sai rana ta dago idan rana ta dago shi kenan sai mutum ya feci sai mutum ya kama hanya sai ya tafi ya zo ya jifa ya aski sai ya tafi ainihin maka ya je ya dawafin ifada in ya sami ikon yan haka to mata masu rauni da yara ƙanana shari'a ta musu rangwame tun da daddare ba sai sun kwana musu da nufa ba domin da aka ce a bari gari ya waye kowa ya taho to wurin jifa ana samun cunkoso to sai ga mata suna wahala da yara ƙanana to don a avoidin wannan sai shari'a ta ba da dama cewa mata da yara ƙanana da masu rauni sun an ɗage musu kwanan musdalifa da sun zo daddare su wuce straight su je su yi jifa in sun yi jifa kawai shi kenan saboda idan mutane sun tuho da sahi sai a samu cikowa kun fahimci hikimar to yanzu da an samu nasara saboda fa'ayyuka na fada da wuraren ibadar aikin hajji da ake ta yi yanzu wurin jifa ba a samun wannan cikowar ko ma gaba ɗaya za a taho saboda tsare-tsaren da aka yi na hanyoyi na masu kai mutane wurin jifa din da kuma provision da aka yi na wurin jiwa din akwai underground in kaji za ka fita ƙasa sai ka yi jifa a ƙarƙashin ƙasa sai ka fita ba ruwanka da na sama akwai sama saman kuma akwai hawa na ɗaya akwai hawa na biyu so kaga wani bai iya haɗuwa can sama ma wurin abin gadin akwai inda aka bayi wurin sauka helikopta kamar manyan mutane shugabannin kasa da sauran su ba ma ganin tsoron jifa Helikopta ke zuwa ya sauka sama sai su biyo stairs sauko kawai da sun yi jifa kuma su koma sai ya daga da su to kusa yanzu babu irin wannan cikowar ta abin ga to shi sanya yanzu kowa amma duk da babu wannan cikowar babu laifi mata din da masu rauni su da dare suna ya kamo hanya su to wasu su zo su jifa mun gane to a to amma yanzu saboda wani lokaci ana samun rudani a wurin a shekarar a 2016 akwai ɗan rudanin da aka samu don abin da ke faruwa ita mina ta yi makwabtaka da musdalifa suna kusa da kusa to saboda aikin expansion da ake na ita hemadin ita mai naɗin kanta hemomi inda ake buga su za a ga sana'ara ara ta ƙara faɗaɗa su to har sai kai level ɗin da hemomi sun kai har cikin musdalifa sun fita daga ariyar mina har sun shiga ariyar da musdalifa ne wurin hemar da 'yan najeriya suka zauna a 2016 tana daga cikin hemomin da sun fada cikin musdalifa sun fada cikin muzdalifa to idan ka taho daga arfa ina aka ce ka je kwana muzdalifa to kuma an ce hemar 'yan najeriya tana cikin muzdalifa da haka sai malamai wasu malamai sai suka ga cewa Aitin da haka ne to hukun a ce alhaji ya je can filin muzdalifa ya kwana a wace a fili addini yana da sauƙi ai ya zo hemar shi kawai ga katifa ga ac ya kwanta dan safiya ta yi kawai ya tashi ya kara gaba ya ta yi jifa ya aski ya afuga ya wuce maka in yana da ihu. to yawwa to shi ne sai su malamai da suka yi wannan shawarai ba a yi da tattauna ta sosai ba ko ba mobilization mai kyau ba a malhazai bayani ba sosai da aka ɗauko su daga mina wai daga arfa kawai sai aka wasu masauki kaga ya kamata da a ce an musu bayani cewa to jama'a wannan abu kunji kunji kunji kunji kunji amma ku kwana fisa abin gadinku <laughs> to shi alhaji tun ana gida wajen trenin da wurin komi an ce mashi musdalifa ake kwana hamma ya sai ya tawarawar shi ta kwana musdalifa yanzu sai ka ce mashi ba zai kwana ba ya zo daki ya kwana ba kowa ba ne ba hankali zai iya kawo to wannan ya dan so ya kawo confusion to kuma da da aka ga azewa abin zai kawo rudani sai a ce to shikenan a ta can a kwana to hukuma ta riga ta runin aka dinga kwaso mutane ana kawo su abin ga to amma da yake ba nisa to da wanda aka kawo kawai da yaji in kayakin shi kawai sai ya zagaya sai ya koma can musdalifa din waɗansu da yawa sun koma waɗansu kuma sun kwana a nan waɗansu kuma sun kwana a nan to shi aikin hajji in kana karanta shi in ka ji shi practical waɗansu abubuwan ba ba za a gansu ba kamar yanzu da yawan mutane a musdalifa ba ma su ganin masallacin musdalifa kwata-kwata inda liman zai hada sallan magarib da isha'i karshe sai dai in ku biyar ne ko ku goma kun to ayari guda ku sallan ku shikenan kowa ya samu wuri inda zai kwanta ya ku masallacin ma ba za ga inda yake ba saboda cikowa na mutane in an je mina hema ku kawai za ku zauna in dai ba kai mai karambani ba ne ba za ka yawo in ka zauna nan wurin to sai an ce a taso kuma a tai ba wannan dutsen da ake hawa ko ganin shi ma ba za ka yi ba sai dai kana da karambani ka ta yawo ka gano shi wanda wanda ake nunowa to waɗansu abubuwan kana jin su ne amma in ka je ba za ka iya ganin su a fili ba a zahiri saboda an yi cikowa ne ba kama wancan lokacin ba ne ba to shi sun ya dole ake sanya malamai wanda za su dinga gadin mutane suna cewa to ga denan ga abin da ya kamata a yi da sauransu to a wannan shi ne nan wannan hadisin ake ba mu labari ita sau da sai ta nemi izini wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a ba ta izini ta taho da daddare mai uzurin ta to sai aka ce wa kanat imra'atun faqilatun an ce mace ce mai jiki ita sauda din tana da jiki sannan kuma fabidatun saboda jikinta ya sanya ba ta da kazar-kazar so idan ka ce ta taho kamin ta zo kila magari ya waye saboda nauyin jiki da kuma ƙiba. to shi sai ta nemi izini a ba ta izini kawai tun da ba za ta iya gogayya cikin mutane ba idan mutane sun yi yawa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa zina laha sai manzan Allah ya bata izini ya ce to ta tafi mun gane a wannan shekarar da Aisha aka ci <coughs> da Aisha aka ci ita har a cikin hadisun karshen shi Aisha na cewa falaita ni kuntu sta'adun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar sta'adanat sauda take cewa kai cuna da ni ma a ce na nemi izini kamar yadda ya sauda ta nemi izini fa usalli subha bi mina fa armil jamra qabla an ya'ti an-nas da ce da sai baro muzdalifa in sallah asuba a mina in je in yi jifa kafin mutane su zo har na gama jifata to sai ta bata nemi izini ba sai ta to tare da mutane tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mahallin sha ma a cikin wannan hadisin an ce mana mace ce mai kiba an ce mace ce mai nauyin jiki ba ta da sauri kaga ya mutum yana da kiba ba zai zo ka ce mashi yana da kiba ba so za ka yi ce mutum mai kiba ne ya zama gulma amma in siffanta shi kake yi yanzu nan an ce mana ta nemi izini to me yasa ta nemi izini a dole sai an zo da bayanin dalilin da ya sanya ta nemi izini me izininta ko uzurinta shine mace ce mai kiba ka ganin ba gulma ake nufi ba ana son a gaya ma uzurinta wanda ya sanya ta nemi izinin ta tafi da wuri tare da masu uzuri ba cikin jama'a ba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa azina manzan Allah ya bata izini sai ta tafi <laughs> mun gane su a wancan lokacin waɗansu da abubuwan hawan suke zuwa to sai su yi tafiye su bisa abubuwan hawansu to amma yanzu ba za ka iya zuwa da abin hawa ba za ka iya zuwa da abin hawa ba sai dai motoci na hukumomin alhazai su ne suke zirga-zirga da mutane to amma kamar in an je da ku arfa za a kai ku arfa daga arfa za a ɗauko ku a kawo ku muzalifa. amma an zo zuwa mina wurin jifa zuwa makka wurin dawafil ifada wannan duhu za ku kawo kanku to yawanci a ƙasa ake tafiya tafiya ce kuma mai nisa ƙwarai da gaske tafiya ce mai nisa daga musdalifa ka fito ka zo wurin jifa inda a ƙasa ka taho kuma kusan dole a ƙasa ɗin za ka to don ba inda za ka samu mota akwai jirgin ƙasa amma shi yawanci ana bukin ne tun ma kafin ka je so ko ka je in baka da tiket din shi ba za ka yi shiga ba sannan idan ka zo ka yi jifa to zuwa maka kuma ka je ka yi dawafil ifada shi ma hiya ce mai nisa kuma karshe a kasa za ka je kuma a kasa za ka dawo to nan ne aikin hajji yake da wahala nan ne za ga da ta suna wahala kwarai da gaske in sun ce za su yi wannan tafiyar a ƙasa to wani ma yana iya cewa shi bai yi ce da ya haƙuri to amma kamar masu rauni ɗin eh, wani lokaci za a ga an tattara sai a kawo mota sai a samu hanyar da za a ba a je a kai su samu su jifa ɗin su to kuma haka za ka zauna a mina do ita shi mina ya danganta ga inda haima ku take waɗansu haimamu za a suke da wurin jifa to amma kamar na najeriya gaskiya suna da nisa kwarai da gaske sai akwai nisa sai ka yi doguwar tafiya kamun ka je wurin jifa to haka kuma za ka yi kwanakin nan da za a mina kullum sai ka je kawo jifa sannan kuma ka dawo kuma a ƙasa za ka ba ban hawa kayan <laughs> da dole mutu ya ce haka na eh maka ba eh, ya fi sauƙi wannan ya fi wannan ka jinkirta ɗawafin ifada sai ka gama kwanakin mina saboda tafiyar daga wurin jifa zuwa masallacin harami tafiya ce mai nisa kwarai da gaske ba kowa zai yanta a ƙasa ba kuma zuwa za ka yi ka dawa ƙasa to yawanci sai a ba alhadai shawarar cewa si zamansa amina su jinkirta shi da wafil ifada sai an gama kwanakin mina in an dawo makka sai ka je ka yi da wafil ifada ɗinka ya fi sauƙi haka kuma ya fi ƙarancin cikowar mutane don yin da wafil ifada ranar goma ga wata yana da wahala ƙwarai da gaske sau lokacin haramin cike yake to nan ne za ga ana gogaya din nan a shekarun baya ma irin wannan lokacin ne ake kashe waɗansu sai ga an matsa mutum ya mutu a wajen ɗawafi haka kuma an zo wajen sa'ayi shi ma haka to amma idan ka jinkirta duk bayan kwana uku ɗin nan lokacin ma waɗansu sun tafi gida su da wani da an zo an yi da an gama kwanakin mina ya zo ya ɗawafi lifada ranar zai garin ma sai ya tafiya shi sai ya taimaka to za ga lokacin mutane sun dan ragu to sai ka zo ka yi dawafinka cikin sauki to waɗansu kuma za ga suna da jajircewa sai sai sun je musamman dai masu ɗan ƙarfi a cika haka to da yawa suna zuwa za ga sun dagi sun je a ƙasa ɗin <laughs> sun kuma dawa a ƙasa da yawa waɗansu na yin haka muna tare da wani malam ya ce to shi gaskiya ya manzan Allah ya aka ce a manzan Allah bayan ya jifa ya je ya yi da ifada su ce to shi gaskiya zai tafi duk da ya yadda ana iya jinkirta da to sai ya tafi ni kai na a ƙasa muka je a ƙasa muka dawo a ranai su kaga wahalar tafiya sannan kuma za ka je ka yi dawafin ifada sannan ka je kai sa'ayi sannan ka hito kuma ka taho a ƙasa to in ka dawo mai da sai abin Allah ya kwanta bace <laughs> tare da za ka yi ta gaba da waɗansu wanda suka ce za su taho sun kakare ka hanya a ba shawara ce ta hukuma <laughs> Allah wannan malamin ya sunansa mala alhassan sa'id jos mun haɗu da shi mun je mun mai ziyara a ɗakinsa shekarar ai wannan shekarar ya rasu bayan an dawo daga aikin hajji to mun je har ɗaki muka gaisa da shi sannan akwai irin wa'azin da ƙungiya take ɗin nan na unguwannin tukari shi ma mun je wa'azi ɗaya da shi to na gan shi ya je mai ya je makka amma wajen dawowa sai dai aka turo shi sai dai aka samu da yake akwai masu turi in ka gaji sai ka biya kudi ba mota sai dai ka biya kudi ka hau kai ba gurgu ba kowa ba sai a cigaba da turo ka to sai kuma masu kuru masu tura nan kudi suke caza kudi ne masu yawa to amma shi allah cikin ikonsa wanda ya turo shi ɗin wallah sai dai ya kawo shi habbakin hema ana magana nawa za a biya ce a ya kawo shi fi sabi lillahi sai ya tafi Allah samu dace so kaga wannan shine dalilin da ya sanya aka wannan hadisin don haka in ka bada siffar mutum kamar an zo ana neman wani da Allah ka san gidan wani ya ce dogon mutunan nan ba gulma bace ba ko dan gajeren nan ba gulma bace ba saboda wannan siffa ce kake badawa ba gulma ba to wannan babu laifi amma idan ba siffantawa kake ba ka faɗa da nufin yin gulma ko don ka muna na mashi baya san a ce masa haka to wannan ya zama gulma akwai laifi a ciki mun gane mala ya ce babu mallan yara bi hikayatun khabari ba yana da alaƙa da wancan bari mu yi da shi shi kuma wannan babin wanda ya hakaito labari kaga shi wannan siffanta ko to sai kuma ka zo yanzu labari kake bada na wani abu wanda ya faru to a cikin labarin nan da kake badawa sai zama da za a bada labarin wani mutum ya yi wani abu mara kyau to kaga ya kai ba da niyya ba ne ba labari kake bada to wannan babu zai karantar da mu mallam yara bi hikayatil khabari ba'san wanda yake ganin babu laifi in an hakaito labari baya zama gulmace da qala al-bukhari haddathana musaddad qala haddathana hammad ibn zaid an asim ibn bahdalata an abi wa'il an ibn Mas'udin qala lamma qassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ima hunainin bil jirana izdahamu alaihi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna abdan min ibadillahi Ba بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه فكان يمسح an jaba جبهته wa ya ƙulu allahumma gafir li ƙaumi fa innahum la ya'lamuna qala abdullahi ibn mas'udin fa ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yahkir rajula yamsahu an waj'an jabahatihi wannan hadisin daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yarda lamma qassama rasulullahi sallallahu alaihi sallam. lokacin da manzon Allah ya raba gana ima ganimar yakin hunai yakin yaki ne wanda an samu ganima mai tarin yawa kusan a tarihin yaƙoƙi na manzan Allah ba wanda aka samu ganima mai yawan yakin ko yakin hunain akwai mutum ɗaya wanda sai da ya samu raƙumi ɗari shi ɗaya aka san shi to kaga tana da yawa idan mutum ɗaya ya samu raƙuma nawa aka kama kenan to bayan ya gama ya raba bil ji'irana a wani wuri da ake ce ma ji'irana gari ne a nan manzan allah ya tsaya ya raba ganimar gaba daya da haka lokacin da kowa ya shigo madina ya shigo da abinsa a hannunsa izdahamu alaihi ta sai kawai suka yi cincirin mutane suka zagaye manzan allah sallallahu alaihi wasallam wani na cewa shi wanda aka ba shi ya yi kaɗan wani na cewa da allah dan karo mashi kai wani ba sai je ciwo manzan allah kwala ta baya ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya lalla wannan dukiyar in ba ta gidan ba ce mu ma a ba mu manzan allah ce ba ta gidan mu bace ba ku ba shi a <laughs> shi nan ba baya an ba shi manzan allah ce to amma zo kasan aikaci ka jawo mu riga ta baya to ka zo in rama ni kuma ai ba dan gidan ba na gidan ku bane dan haka ina da haƙi tunan nan yazo zai rama Allah kuma ya tafi ma shikenan an yafe maka to wannan abin da suka yi wa manzan Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna abdan min ibadillahi manzan Allah ya ce wani bawa daga cikin bayin Allah ba afahullahu ila qaumin Allah ya aike shi zuwa ga waɗansu mutane fakazzabuhu sai suka karyata shi wa shajjuhu suka yi masa rauni suka yi masa rotsi suka yi mai atire da duwatsu suka rotsa shi fakana ya dama an jabhatihi ya yana goge jini ya samo wata abin gogewa yana goge jini daga goshinsa wa ya yana gogewa yana cewa allahumma gafir li ya allah ka gafarta waɗannan mutanen nawa da suka rotsa ni suka karyata ni fa innahum la ya'lamuna bas sanni annabi bane ba shi yasa inda sun san inda sun san ni annabi ne ba za su yi min haka ba fa innahum la ya'lamun kaga wannan annabi me yayi hakuri yayi sai manzo Allah yake ba kansa hakuri cewa shi ba jifarsa akai ba ba a rotsa shi ba abinda aka yi masa bai kai wanda aka yi ma wannan annabin ba amma shi wannan annabin ya yi haƙuri har ma yana cewa mutanen nan ban sani ba ne ba da haka shi ma yanzu ya yi haƙuri mutanen ban sani ba ne ba mun fahimta ƙala abdullahi ibn mas'udin abdullahi ɗan mas'udin ya ce faka an ni an zuru ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake ba mutanensa labarin hadisin ya ce yanzu dinnan kamar ga manzan allah nan ina ganin shi ya haƙin rajula yana ba mu labarin mutunan nan yamsahu an jabati yana goge shi ma manzan allah sai yana nuna musu yadda wannan annabi ya dinga goge zuba jini kai sai nuna musu a aikace shi da abladin masu ce kamar yanzu ina iya rikolin yadda na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin yana ba mu labarin har shi ma yana goge fuskarsa don ya gwada mana yadda wannan annabin ya goge jini daga fuskarsa goshinsa wannan hadisin hadisi ne sahihi yana cikin sunan ko kuma na imamu ahmad da kuma ah, yana cikin bukhari amma a takaice yana cikin musulun shi ma a takaice don haka hadisi ne sahihi ina ne mahallin shahid adan ciki na ina ina mahallin shahid hikaya biyu ce hikaya biyu ce a hadisun da wadda abdullahi dan mas'udin ya bada da wadda manzan Allah ya bada shi wadda abdullahi dan masudin ya bada lokacin da manzan Allah ya yi rabu ya ce an kewaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta turmuzu gabansa kaga wannan abin ainihin rashin kyauta ne suka yi sai kuma hikaya ta biyu shi manzan Allah ya ba da labarin cewa wani annabi ya Allah ya aiko shi cikin mutane amma sun karyata shi bayan sun ta shi kuma suka ma yi mai atiri har suka ji masa rauni amma wannan manzo sai yana gogewa yana cewa Allahumma gfir lahum ya Allah kai musu gafara fa innahum la ya'lamun ba san cewa ni annabi ne ba kaga hikaya biyu ce kuma kowace an ba da labarin mutane sun yi abu na rashin kyautawa to wannan ba zai zama gulma ba saboda hikaya ce ake bada mun gane amma da ba labari ne da ba hikaya ce ake hakaitowa ba an yi ne da niyyar gulma cewa kai wane ya yi kaza amma bai kyauta ba to kaga wannan gulma ce amma idan aka labari ne ya zo kuma ya zama to a hikayar akwai wata fa'ida da ake so a samu sai ya kawo wannan a matsayin labari wannan ba gulma ba ce ba mun gane wannan ba gulma ba ce ba to ba idan ya zamanto an yi da nufin gulma ne to nan ne laifi shi kuma yake shigowa ciki kayan kullum shi a musulunci ba a san gulma dilla ba duk abinda za ka faɗa wanda in dan uwanka ya ji ba zai ji daɗi ba to shi ne gulma shi ne hiba ne da aka duk abinda za ka faɗa a game da wani mutum da abin da ka faɗa wanda inda labarin zai koma gare shi to zai ci daɗi da ka ba da labarin ko kuma aƙalla ba zai ji komai ba to wannan ba giwa ba ce ba amma ka san in ya ji ba zai ji daɗi ba to nan labarin ka yi haƙuri karka ba da shi yana shiga cikin giba amma idan an hakaito labari ne da niyyar hakaito labari babu laifi ina an idan ana siffanta wani ne shi ma wannan babu laifi abinda aka hana shi ne idin da niyya ta jiba ɗin allah maɗaukin sarki ya samu dace yana ganin a wannan babu ya kamata mu tsaya idan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi man satara musliman sai mu tashi babin da zai magana akan wanda ya rufa asirin musulmi na abinda ake nufi da wanda ya sitarta musulmi a mutum ne sun zo suna gulma wani wane ya yi kada to kai sai ko kuma kasan wane ya yi sai ka ifada ka rufa masa asiri to shi ma koda ya yi din dama ya yi dama to amma sai ka rufe sai ka rufa masa asiri ka ƙi fada to wannan shi ma za mu ji sabu ne mai kyau a musulunci insha Allah ta'ala wa alaikum salam na eh suwa eh bangaren suwa za su gane bangare ba mutum ya zo ya ba da labari na karya eh a'a ba haka ake nufi yanzu mutum ne dinnan garin ba wanda ya sai yana shan giya misali ko yana shasha kai sai ka gani shan wani gari sai ka ce ina da labarin ne ka je ka tabbatar shi ne idan ka to da labarin nan dinnan garin ba wanda ya sani wa to haramun ne ka zo nan garin ka ba da labarin nan haramun ne ka zo ka ce ai na gawa da yana kaza abu za ka faɗa to shi ne rufa asirin da ake ne gani yawa saboda nan ba wanda ya san yana yi in ka zo ka faɗa za ka zubar mai da mutunci shi ko musulunci ba ya san azadda wa musulmi mutunci sai ka rufa masa asiri wanda ya haka to shi ma allah zai rufa mai asiri amma shi a lahira ba a duniya ba haka ka gane amma in ya zo yana ba labari wanda ba shi ake nufi ba wani to yanzu kaga mutane su yanzu da ya hango shi kyarma ma yake jira yake kawai a shi dawo ka a na samu bayani abinda zai zo yana cewa ke da aiwa ne ashe kaji kunji kunji kunji kuma labarin yanzu mutane ba sa bincike ko bincike ko su wanda suka ji ba za a tsaya bincike ba kawai shi ke na ɗauka ya yi kamun ka ce kogo labari ya cika gari shi ke nan mutuncin shi ya zube an zidda wa musulmi mutunci amma idan ka rufa mai asiri yana iya tuba kaga hayi abin shi ya gama ya tuba ba wanda ya sani to shi ne fa'ida allah samu dace na na na kaza eh eh, eh ba wanda ya gani <laughs> eh. shi akwai wanda wanda akwai wanda shi ya shahara ya danganta ga wanda ya abu ai shi dama wanda ake so a rufa mutunci ko a rufe ma asiri wanda asirin nasa bai riga ya bayyana ba amma mutum ne misali kowa ya san shi da wannan ɗabi'ar to yanzu bi za ka ɓoye ai a riga an sani ka gaba wani abin da za a ɓoye so irin wannan in shi ne aka gani babu laifi shi wannan da an fada saboda ai mutum ne wanda yake ya shahara da abu to amma wanda bai shahara ba yawwa to shi wannan ana san a rufe mai asiri ko da ya shafi haƙƙin wani ɗin illa iyaka idan akwai hanyar da za ka bi kai kaɗai ka nuna masa ya mai da haƙƙin masu haƙƙi to wannan babu laifi amma dai a zo a faɗa ɗin to wannan bai dace ba bai dace ba sai a tattaru sai a rufe asiri sannan kuma banda inda mutane da yawa sun ji labarin misali mutum ne aka kama ko mutane sun kai bakwai sun taru to yanan ba wani abin da za a rufe asiri wannan sai a kai shi ga hukuma don a yi hukunci saboda ai abin ya riga ya buɗu mutanen nan ba za su iya haɗuwa su duka su rufe labarin nan ba dole wani sai ya buɗa shi kaga tun da an kai wannan matakin shi wannan ba wani abu sai a dauki mataki na hukuma don a fitar ma mai haƙi haƙinsa shi kuma a kare shi gobe kada ya ƙara aikata irin wannan laifin eh. na yana da yana da yana neman shaida hmm. eh. a'a ai shi wa imu shahada abinda ake cewa idan abu ya riga ya je ga hukuma yauwa yanzu da kamar a ce shi wannan mutu ne ya kai ƙara ya ce ina zargin wani ya mun kaza to ina shaida to kaga yanzu a tun da abu ya je ga hukuma dole ka je kai bayani saboda yin bayani a gaban hukuma ba fallasawa ba ne ba shi akwai wuraren da 'yan ka je kai bayani ba fallasawa ba ne ba kamar shi wanda zai je kai kara ɗin yana zargin wani ya manka za ai kaga ya faɗi wani aibin sa ne to amma tun da wajen kara ya kai wannan bai bai shiga cikin ya fallasa shi so idan ya riga ya kai wajen hukuma an ce nemo shaida yanzu ya zuwa maka magana dole ka ce amma wannan ana maganar inda bai kai ga zuwa ga kotu ba ko wala allah kila ma bai sani ba da kai kuma ka zo ka buda ka cewa da ne in dai wannan mutunan ba ɗabi'arsa ba ce ba halinsa ba ne ba duk an san wannan to wannan ana sa a rufe masa asiri amma idan ya bayyana cewa ɗabi'arsa ce ko halinsa ne wannan ba wani abin da za a goya a ciki da mm. kuma ya zo ba eh. su a ita shaida eh ba ruwanka ita shaida <laughs> sai an kirawo ka manzo Allah ce duniya ba za ta tashi ba sai an yi waɗansu mutane suna zuwa shaida ba a ce su zo ba ai idan ba kira wuka aka yi ba to ba ruwanka da zuwa shaida amma idan ya ayyana ka a da ma yana cikin shaiduna gaban shi yi, to yanzu wannan dole ka je ka ba da bayanin abin da ka sani amma bai gayyato ka shaida ba to ba ka zuwa ka ce alkali ni gaba na aka sai a ba kawo ka <laughs> to shi ne wa mun shahadatar lillahi ɗin ke eh, Allah ya da su za mu gani a cikin babu waɗansu ne suna da makwabci yana kaza yana kaza abubuwa marasa kyau makwabcin su kaɗai suka sani sai suka je suka yi tambaya makwabcinmu yana kaza yana kaza muna ya kai shi ga hukuma sai aka ce ya ba ruwan kubashi ranar da allah ya nufe shi da shari'a sai ya shiru na? Eh. ba wai na iya ba ya zama wajibi ne tona mai asiri ai shi kidnapper yauwa su ai ba kowane laifi bane ba ake cewa a rufa mutum asiri akwai laifin da yake rusa al'umma yake cutar da al'umma to shi wannan babu wata maslaha ai shi ma wannan dan abin da ya sanya aka ce a rufe mai asiri maslahar da ake kallo maslaha ta mutuncinsa ka gane dan mutunci madara ne in ya zube bai kwasuwa to yanzu wani ne ya faru wanda zai zuba mai da mutunci kai kadai za ka rufe wannan mutuncin kada ya zube to ka rufe amma mutum yana kawo mutane suna kashe mutane akwai maslaha a rufa mai asiri ba wata maslaha yan kuma ka rufa mashi asiri to shi kuma gobe zai zo ya kashe mutane kaga wannan ba maslaha irin waɗannan wajibi ne ba ma wai musabi ba wajibi ne a je a yi hukuma bayani don ta dauki mataki a kansu wajibi ne saboda in ba dauki matakin ba su sai su cutar da al'umma kamar yanzu abubuwan da suke ta faruwa Allah sa mu dace to ina ganin anan za mu tsaya idan Allah a kira sallah sai mu yi addu'a